Petra a reut pa pet drouk kain? Pereg hulene den rasa, drouk kain pes? Ya, ur a boan margel an fichol. Mei, met se drouk kain liez, na mei pe meri boulot pa den noz. A petra a pe ver tape mousen? Se me la ran achten eud ar menjule, a laka d'un dra benek tue mi dame hain, a goude ur penat met se poan chin. Ah, ran de glar gober un rasen. Me la reid dorm ave fedus.